tutaanza kuangalia risala hii fupi risala ya al-allama as-sa'idi rahimahullahu ta'ala ambayo inaitwa as-sayru ila Allah wa ila daril akhirah wanawachuoni wenyewe ni Abdullah Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah hamdi alu siidi mtunzi wa risala hii au mtunzi wa mandhuma hii anaitwa Abdurrahman ibn Nasir ibn abdillah ibn Hamdi Ali siidi amezaliwa katika mji wa Unaiza tarehe 12 mwezi wa Muharram mwaka 1307 Al-Imam Sa'idi amezaliwa katika mji wa Unaiza katika tarehe ya kumi na mbili mwezi wa Muharram mwaka 1307 akalelewa na mzazi wake malezi ambayo yalikuwa ni mema lakini qaddar Allah ma shaa faala Maula subhanahu wa ta'ala alimfisha baba yake kabla yeye mwanaye kuwa na miaka kumi kabla ya mtoto wake ambaye ni Abdurrahman kufikisha miaka kumi baba yake tayari akawa ameshakufa baada ya hapo akalelewa na ndugu yake ambaye ni mkubwa jina lake ni Hamad baba yake amekufa alimamu Saidi ikiwa yeye alimamu Saidi hajafikisha miaka kumi na baada ya kufa baba yake alilelewa na ndugu yake mkubwa ambaye anaitwa Hamad alimamu imam Sa'idi ana wanawachuoni au ana mashekhe wengi ambao waliomfundisha alilma العلم على min kibari كبار المشايخ ahli العلم المعروفين minhum miongoni mwa wanawachuoni na mashekhe ambao mtunzi wa kitabu hichi amechukua ilmu kutoka kwao wao wako wengi lakini miongoni mwao ni ash-Sheikh Muhammad al-Amin Mahmud al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala amesoma والشيخ Muhammad al-Amin Mahmud Ash-Shinqiti ambaye amesoma kwake yeye elimu za tafsiri ya Qur'ani na elimu ya hadith na vile vile elimu za lugha ya Kiarabu Sheikh mwingine ambaye amesoma kwake ni Ibrahim ibn Salih ibn Ibrahim al-Qahtani al-Imam al-Sa'idi amesoma kwa Sheikh mwingine ambaye anaitwa Ibrahim ibn Salih ibn Ibrahim al-Qahtani rahmatullahi alayhi na amechukua kutoka kwake ilmu ilmu tauhid na wengineo miongoni mwa wanawachuoni ambao yatoshelezwa kwa hao wawili kwa sababu majina yao ni maarufu zaidi na katika matendo ambayo na wadhifa ambazo wamezisimamia mwanawachuoni huyu alimamu siidi katika mji wake wa Unaiza tawalla fi baldatihi alwa'd alikuwa ni mwenye kutoa mauidha katika mji wake wa Unaiza yeye ni mwanachuoni lakini vile vile alikuwa ni mwenye kutoa mauidha kufundisha kuwapa watu nasaha na kuwakumbusha wal imamata na sio hivyo tu bali alikuwa ni imamu kwa maana kiongozi msimamizi katika mji wake wa Unaiza wal iftaa na vile vile amesimamia wadhifa wa kutoa fatawa na mpaka kufikia kwamba yeye ni mtoa fatawa maana yake imefikia daraja kubwa la elimu wa ghaira dhalika min alqadaya na kuwa hizi miongoni mwa amali ambazo alikuwa amezisimamia katika mji wake wa Unaiza mwanawachuoni huyu alikuwa ni mtu wa mauidha mwenye kufundisha mwenye kutoa durusi na vile vile alikuwa ni imam na alikuwa ni mwenye kutoa fatawa na mengineyo katika amali aliyozisimamia katika mji wake huyu wa Unaiza asasa maktabatan ilmiya alianzisha maktaba ya kielimu dhahma kubwa sana katika mji wake wa Unaiza nalo hili ilikuwa ni kabla akthar min nisfi qarni alitengeneza au alianzisha maktaba kubwa sana ya kielimu tena iliyokuwa dhahma na maktaba hiyo tadhumu nafais alkutub fi sa'iri fununi alilmi na maktaba hiyo ilikuwa imekusanya vitabu vizuri vizuri vya elimu na fani tofauti tofauti katika yale maam au katika zile amal na katika yale majukumu ambayo ameyatenda mwanachuoni huyu katika mji wake wa uneiza alianzisha maktaba ambayo ni kubwa ya kielimu tadhumu nafaisa alkutub fi sairi fununi alilmi maktaba yenyewe imekusanya vitabu vingi vya ilmu na mwanachuoni huyu vile vile alimamu Saidi ana vitabu vingi katunga ana vitabu vingi muallafatu wa hiya kathira navyo ni vingi sana ambavyo vinanufaisha miji ya mashariki na magharibi kusini na kaskazini na miongoni mwa vitabu hivyo ambavyo amevitunga mwanawachoni huyu ni kitabu cha tafsiri ya Qur'ani maarufu kinachoitwa Taisirul Karim Rahman fi tafsiri kalami al-Mannan ni kitabu ambacho ni mtadawi kinazunguruka katika mikono ya talabatul ilm na wale wenye pupa ya kusoma ni tafsiri ambayo ni qayyima jayida ni tafsiri iliyokuwa nzuri imesimama kisawasawa mwanachuoni huyu ameitunga taisir alkarim arrahman fi tafsiri kalami almannan na vile vile kitabu ambacho amekitunga ni manhaju salikin manhaj as-salikin na sio hivyo tu kitabu kingine alfatawa fatawa as-sa'diyya na vile vile as-sayr ila Allah wa ila daril akhirah ambacho leo hii au ndiyo sisi tunaanza kukisoma kitabu hicho na kufa kwake tuufia rahimahullahu ta'ala kabla tului fajri yaumi alkhamis amekufa mwanawachuoni huyu kabla ya kuchomoza jua la swala au kabla ya kuchomoza jua katika siku ya alhamis ambayo ilikuwa ni sawasawa na tarehe 23 mwezi wa Jumada al-akhir mwaka 1400 na sita amekufa rahimahullahu ta'ala kabla ya kuchomoza jua siku ya alhamis tarehe 23 mwezi wa Jamada al-Akhir mwaka 1376 na, na kabla bulughihi 70 alikuwa kabla ya kufikisha miaka yake sabini kwa hiyo ni tarjama mafupi na maelezo mafupi ya wachuoni huyu ni katika wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa waliokuwa wakiitetea na kuidafi na kuielezea manhaji ahli sunna wal jamaa katika shatta na fani tofauti tofauti na vile vile alikuwa ni wanawachuoni wa fiqh na vile vile ametoa wanafunzi wengi na miongoni mwa wanafunzi ambao wamechukua ilmu kutoka kwake ni Muhammad ibn saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ni katika wanafunzi ambao wameathirika zaidi kwa al-Imamu As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala na mandhuma hii samaha as-sayru ila Allah wa dari al-akhirah mandhuma hii mpangilio wa beti hizi ameuita ni as-sayru ila Allah kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ad-dari al-akhirah na kwenda kwenye nyumba ya akhira ameita mandhuma hii ambayo tutakayoisoma biidhnillah tabaraka wa taala ameita ni asairu ila Allahi kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumfata Allah subhanahu wa ta'ala wadaril akhirah na kuelekea kwenye nyumba ya akhira na fahadhihi thalathu kalimat ukiangalia mandhuma hii jina lake la juu limekusanya maneno matatu asairu neno la kwanza hilo neno la pili ila Allahi na maana na neno la tatu wa ila wa ila daril akhirah manzuma hii jina lake la juu jina la kitabu hichi linaitwa asairu ila Allahi wa daril akhirah utaiona ibara hii imekusanya maneno matatu neno la mwanza ni asairu neno la pili ni ila Allahi na neno la tatu ila daril akhirah wa hadhihi alkalimatu thalath na haya maneno matatu tajtamiu fiha almahawir allati taqumu alaiha ad-da'watu an-nabiyyin utaona maneno haya matatu as-sairu ila Allah au as-sair kisha ila Allah wa ila ad-dari kwenda kwa Allah na kwenda katika nyumba ya akhira utaona kwamba maneno haya matatu ndiyo mkusanyiko wa yale ambayo waliokuwa wakiyalingania manabii wote ukiangalia maneno haya matatu utaona kwamba da'wa ya manabii wote da'wa ya manabii wote inalingania vitu hivi vitatu fakullu nabiyyin ba'athahu Allahu kila kila nabii ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kanat da'watuhu tartakizu thalatha mahawir da'wa yake ilikuwa imesimama katika misingi mitatu dawa ya kila nabii ambaye Allah subhanahu amemleta katika ulimwengu ilikuwa imesimama katika mahawi thalath katika nyenzo kubwa tatu njia kubwa tatu المحور الأول لكوانزا كبيسا مبالو منبي من اسممية التعريف المعبود المقصود subhanahu wa ta'ala manabii wamesimamia katika da'wa yao kumharifisha kumjulisha Allah subhanahu wa ta'ala nani mwenye kuabudiwa nani ambaye anakusudiwa kufanyiwa ibada nani ambaye anatakiwa watu wajidhalilishe kwake yeye bidhikri asma'i wa rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wakawa wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala majina yake wanataja majina yake wanataja ubwana wake na usimamizi wake na ulezi wake na manabii vile vile uluhiyatihi wakawa wanamzungumza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye ambaye anastahili kuabudiwa kwa hiyo mihwarul awwal ile jambo la mwanzo la manabii katika kuwaelekeza watu na kuwafundisha watu ilikuwa ni kuwaarifishia at taarifu al-ma'bud al-maqsud ni kuwaarifishia na kuwajulisha watu kwamba ni nani anayetakiwa kuabudiwa ni nani anatakiwa kukusudiwa kila jambo kwa hiyo wakamzungumza Allah kwa majina yake wakafundisha majina ya Allah sifa zake wakafundisha ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala na sio hivyo tu bali wakaelekeza na wakafundisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anastahili kuabudiwa hadha huwa almihwaru alawwal amma almihwaru athani njia ya pili waliokuwa wameisimamia masahaba wameisimamia manabii wa Allah tabaraka wa ta'ala bayanu tariq almusil ila Allah azza wa jalla manabii katika ile da'wa yao yote katika zile nyenzo ambazo njia ambazo wamezitumia kufikisha da'wa jambo la pili ni bayanu tariq ni kuwabainishia watu njia almusil ila Allah azza wa jalla njia ambayo mwanadamu ataijua kwamba njia hii ndiyo itakayoweza kumfikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo manabii wa Allah tabaraka wa ta'ala wamefanya kazi ya kuwabainishia wanadamu ni ipi njia ambayo itakusaidia wewe mwanadamu kwenda kwa Allah kumfikia Allah subhanahu wa ta'ala kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na utaona kwamba huwa almu'abbaru huna bimaana as-sayr na hapo utaona kwa maana kwamba muallifu ameita nini as-sayr kwenda ila Allah kwenda kwa Allah kwa hiyo ametumia neno as-sayr neno asairi lina maana ya kwamba ni kuwabainishia watu njia ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa tariqul musil ila Allah huwa dinullah na njia ya kuwafikisha watu kwa Allah subhana kuyajua makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala njia yenyewe ni dinullah ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala alladhi shar'ahu liibadihi ni ile dini ambayo Allah subhana amewaruhusu amewawekea kwayo wanadamu kwa hiyo manabii mihwari yao njia yao ya pili walioitumia ni kuwabainishia watu dini ya Allah kuwafundisha watu dini ya Allah kwamba dini hii ndiyo itakayoweza kuwasaidia nyinyi kufika kwa Allah kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala wa amma almihwaru thalith na ama njia ya tatu katika madhumuni makubwa ya da'wa ya manabii wote bayanu ma a'adda Allah fi dari aljaza min thawabin liman sara ala hadha tariq wa iqab liman lam yasir alayhi wa khalafahu mihwaru thalith jambo la tatu ambalo kwalo manabii wamewalingania watu wamewafundisha watu ni bayan ma'adda Allah ni kuwabainishia wanadamu yale ambayo Allah ameandaa fi daril jaza katika nyumba ya malipo huko akhirah manabii wamewabainishia watu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kunako huko siku ya malipo au katika nyumba ya malipo min thawabin miongoni mwa thawabu liman sara ala hadha tariq kwamba atapata thawabu yule ambaye amepita katika njia hii wa iqab liman lam yasir alayhi na atapata adhabu yule ambaye hajapita katika dini hii hajapita katika njia hii wa khalafahu na kaiacha kwa hiyo muallifu kukiita kuita manzuma yake asairu ila Allahi wa ila dari al-akhirah ibara hii imekusanya da'wa ya manabii yote imekusanya maana ya ujumla ya da'wa ya manabii manabii wamekuja kuwafundisha watu wamtambue Mola wao manabii wenye kuwafundisha watu na kuwabainishia watu ni ipi njia ya kufikisha kwenda kumtambua Allah subhana na manabii wamewafundisha watu kwamba ni mambo gani ambayo Allah subhana ameandaa kwa wale wenye kutenda mema ni mambo gani Allah subhana ameandaa kwa wale wenye kufanya uovu na utaona kwamba haya mambo matatu haya waqad jitamaati hadhihi almahawir athalath haya mambo matatu ya manabii haya yamejikusanya kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayopatikana katika suratul Isra Allah aliposema waman arada al-akhirata وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا علي السماء ومن أراد الآخرة هي المحور الأول كوانبا من يكتك آخرة محور الأول مناكنين منبيه wamewafundisha watu na wamewaelekeza watu yale anompasa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa majina yake na rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyatihi wasaa laha sa'yaha hiyo ni mihwaru thania wa huwa mu'minun wa huwa mihwaru thalith hiyo ni mihwaru thalith wa huwa mu'minun kwa maana kwamba naye hali ya kuwa ni mu'min ameamini yale ambayo Allah subhanahu ameandaa huko akhira kwa hiyo hiyo ni mihwaru thalith manabii wamewafundisha watu kwamba ukifanya hili jambo kuna mambo ambayo Allah subhanahu amekuandalia huko akhira haya yote ambayo nimeyasema hapo ameyasema الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري البدري au al-Abbadi hafidhahu Allah ta'ala akisherehesha mandhuma hii vile vile ameweka manzuma yake katika mtindo wa beti ameweka manzuma yake katika mtindo wa beti tukikumbuka nyuma kwamba mtindo wa beti wa abiyat ni mtindo ambao una faida nyingi sana kwa talabatul ilm kwa wenye kutafuta ilmu mtindo huu una faida kwetu sana faida ya mwanzo kabisa ni kwamba mtindo wa beti unakufupishia mambo ambayo ni mushattata mubaathara mambo ambayo yametawanyika mahala kwingi lakini kwa beti tu yale mambo yamekusanywa mahala pamoja yani badala ya wewe kufungua kitabu fulani uanze ukisoma uyaandaye uchunguze ufungue kitabu tena kingine kwa hiyo ile tabu ya koti ya kuangaika huku imefungwa kwenye beti tu mathalan tuchukulie mfano wa haraka haraka wa mambo ya nahau mambo ya nahau unakuta kuna maelezo naelezea alama za jina alama za majina ili jina utalijuaje kwamba hili ni jina kwa lugha ya Kiarabu kwamba ili jina ulijue lina alama zake sasa kwenye vitabu vidogo vidogo vya chini ambao visivyokuwa vina mtindo wa beti unakuta wameelezea karibuni peji nzima au peji mbili na nusu wanaelezea alama za nini za majina kwa hiyo mwenye kutaka kusoma anapata tabu sana katika kuzihifadhi zile alama za majina lakini akienda kufungua beti ambazo zimekusanya alama za majina ataona mambo sahala ni yasira mfano kama vile alivyosema ibn Malik biljarri watanwini wannida wa al wa musnadin lilismi tamyizun hasal katamka alama tano pale pale beti moja hali ya kuwa hizi haya hivi vitano hivi alama hizi tano kwenye kitabu chako ambacho sio cha beti ungekuta ni kurasa mbili na nusu kwa hiyo faida ya mandhuma inakukusanyia mambo ambayo yanaweza yakatawanywa kwa urefu. Kwa hiyo mandhuma ni kitu muhimu sana kwa talibul ilm. Na sio hivyo tu. Mandhuma zinakufundisha njia miongoni mwa njia za ilmu za Kiarabu. Mandhuma inakufundisha wewe kwamba kuna ilmu miongoni mwa ilmu za lugha ya Kiarabu inayoitwa al-arud wal-qafiya. Elimu ya al-arud na elimu ya nini? Ya al-qafiya. Elimu ya kukujulisha kwamba hii ni bahari gani au taji gani zimetamkwa humu ndani kuna fawasili gani zimetamkwa humu ndani kwa hiyo beti hizi zinakuzidishia umaarifa kwa maana kama we ni mtundu waweza kuchukua beti moja ukaanza kuitoa kwenye ilmu al-aruf waanza kutambua mwenyewe wajua tu hii beti hii imeingia kwenye bahari fulani beti hii imeingia kwenye bahari fulani kwa hiyo mandhuma inakusaidia wewe kujua miongoni mwa elimu za lugha ya Kiarabu na usidhanie kwamba mtu amekaa tu usiku amelala akaanza kuandika lugha akaanza kuandika tu zile beti basi na kuwa na vidhibiti vinavyomdhibiti yeye kutunga zile beti hapana kuna vidhibiti na ilmu maalumu kabisa ya kukufundisha wewe jinsi ya kutunga beti za Kiarabu usikae tu na misamiati yako ya Kiarabu umekaa umeikusanya waanza kutunga eti mashairi ya Kiarabu la hasha kuna fani ambayo ni mustaqilla طيب kwa sababu leo ni mwanzo tuanze tu kuangalia hizi beti mbili za leo kwa kuanzia baada ya kuangalia taarifu ya muallif na maelezo mafupi ambayo yanafungamana na jina la kitabu hichi قال رحمه الله تعالى سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين قد أ في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان كتابه ع ة ا ل إ ي م ا كوانزا كبيسا كنزومزيا مظموني مكوبا كبيسا كويندك و الله كمولكي الله سبحانه وتعالى نيالي ام بيا مياندا كنكو اخر لكني بيتي هيزي زوتي كو جملوكي زينغاليا زينكو نشا ايمان Beti hizi zinamwamsha Muislamu juu ya kupupia mambo ya ibada. Beti hizi zinamuonesha mwanadamu juu ya kuwa na khashia. Zinamhamasisha ye kuwa na uoga na amwelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa anasema sa'ida alladhina tajannabu subul ar-rada. Sa'ida alladhina wamepata wema wale ambao sa'ida alladhina wamepata wema wale ambao tajannabu subula rada wamejiweka mbali na njia za maangamivu tajannabu subula rada wamejiweka mbali na njia za maangamivu wamepata wema wale ambao wamejiweka mbali na njia za maangamivu watayammamu limanazili ridwani watayammamu na wakakusudia kabisa limanazili ridwani kwa madaraja ya peponi watayammamu limanazili ridwani na wakakusudia kuyapata yale madaraja ya peponi aridwani saida alladhina tajannabu subula rada wamepata wema wale ambao wamejiweka mbali na njia za maangamivu watayammamu limanazili ridwani na wakakusudia kupata madaraja ya peponi fahumu alladhina qad akhlasu fi mashihim hao ambao wamepata wema sifa zao fahum alladhina na hao ni wale ambao qad akhlasu fi mashihim kwa hakika wametakasa katika kutembea kwao na kwenda kwao qad akhlasu fi mashihim kwa hakika wametakasa katika kutembea kwao na kwenda kwao wametakasa nia kwenda kwa mula wao فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم na hao ndio wale ambao kwa hakika wametakasa katika kutembea kwao na kwenda kwao yani kwa maana kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala wameitakasa njia ile njia ya kumwelekea Allah wameitakasa wameifanyia lillahi tabaraka wa ta'ala mutasharri'ina bi shir'ati al-imani mutasharri'ina ay mutamassikin bi shir'ati al-imani hali ya kwamba wao ni wenye kushikamana na sheria ya imani mutasharriina bi shir'ati al-imani wenye kushikamana na sheria ya imani aliposema sa'ida alladhina tajannabu subul ar-rada wamepata wema wale ambao wale ambao wamejiweka mbali na njia subul ar-rada amesema subula hajasema sabili kubainisha ya kwamba njia za upotevu ni nyingi njia za upotevu ni nyingi mtu anaweza kupotea kwa shubuhati anaweza akapotea kwa mambo ya shubha anaweza akapotea kwa mambo ya al-ahwa matamanio mtu anaweza kupotea kwa sababu ya bid'a mtu anaweza kupotea kwa sababu ya kufuru mtu anaweza kupotea kwa sababu ya ujinga ujinga unaweza kumpoteza mtu hasa nasema سعد alladhina tajannabu subul arrada, wamepata wema wale ambao wamejiweka mbali na njia za maangamivu. Njia za maangamivu ni nyingi, anaweza mtu akaangamia kwa sababu ya ujinga tu. Aljahlu daun qatilun wa shifaa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min alqur'ani au min sunnatin wa tabibu dhaka alalimu rabbani ujinga ni maradhi yenye kuangamiza aljahlu daun qatilun ujinga ni maradhi yenye kuangamiza kwa hiyo mtu anaweza kaangamia kwa sababu ya ujinga tu na mnafahamu kwamba mtu mjinga ni maiti hata kama yuko hai waljahlu waljahlu mautun mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla alqubur qubur ujinga bwana ni mauti mtu mjinga yote ni mauti, ni mayit hata kama yuko hai waljahlu mautun mautun li ahlihi ujinga bwana ni kifo tena watu wake tayari wameshakufa wajinga tayari wameshakufa wa ajsamuhum qabla alqubur qubur na miili yao kabla ya kuweka makabu ya kuwekwa makaburini tayari imeshakaa makaburini imeshakufa hata kama wako hai kwa hiyo miongoni mwa njia ambazo zinazoweza kumwangamiza mtu ni njia ya ujinga kwa hiyo muislamu anatakiwa miongoni mwa jihadi za nafsi yake ni kuufuta ujinga katika nafsi yake kuhakikisha anaondosha ujinga kwenye nafsi yake ili aweze kuwa katika lile kundi la watu ambao wanamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala hasa anasema sa'ida alladhina tajannabu subul arrada arrada ay almahalik njia za maangamivu السبل لأنها كثيرة ومتنوعة ومتعددة ا ك ث حتى الله سبحانه وتعالى أ م ي داني ق ولا تتبع السبل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله نوالا مسفوات جيا جيا كما نمسفوات زي لنجيا زوكتيف كويسيسي كما au wale ambao wana nia ya kuelekea kwa Allah wana makusudio kwenda kwa Allah sifa yao ya mwanzo kabisa wamejiweka mbali na njia ambazo zinaweza kuwaingiza katika maangamivu na ndio mfano huwa tunaotoa mara kwa mara insanu yamurru fi tariq au yamuru ala at-tariq fayajidu fi yaminihi durratan ويجد عن يساره بعرا huu ni mfano wa watu wale wanaopiga sana. Mtu anatembea barabarani anakwenda mkono wake wa kulia fayajidu durratan, anaona kuna dhahabu almasi kubwa lulu inapendeza wa an shimalihi ba'ratan na kushotoni kwake nakutana kuna kinyesi cha mnyama fayaltaqitu ba'ratan wa yad'u durra fahadha insanu safi huyu insanu safi anaokota kinyesi cha mnyama anaacha dura huyu ni mtu mwema mjinga kwa hiyo yule mwenye kukusudia kwenda kwa Allah anapoambiwa kwamba kuna akhira kuna janna njia zote za na ziache njia zote ambazo zinazomuingiza katika maangamivu anaziweka pembeni kwa sababu atakuwa ni katika wale au katika lile kundi la insani ambaye ni safii mwanadamu ambaye ni mpumbavu anaacha dhahabu anaacha almasi anaacha lulu anakwenda kuokota kinyesi cha mnyama ndio waislamu walivyo hivyo wanaambiwa kuna dini ambayo ni ya haki kuna manhaji ambayo imesimama sawa mbele yao kuna malipo mbele ya Allah subhana kuna janna lakini unaona wanadamu hao hawana kabisa taimu hiyo kwa hiyo wanaacha pepo ya Allah wanakwenda kufuata njia za shaitani kwa hiyo haulai sufaha hawa ni wajinga wanaacha durra wanaacha durra wanakwenda kuokota nini baara tayib kwa hiyo muallif rahimahullahu ta'ala anaonesha kwamba watu wema watu ambao ni wema sifa yao ya mwanzo kabisa ni wenye kujiweka na njia za maangamivu mbali kabisa kwa hiyo kama wewe ni mwerevu kama kweli ni mwerevu wa kisawasawa na unafahamu utalipo na Mola wako lazima ujiweke mbali na njia za maangamivu halafu aliposema watayammamu limanazili ridwani watayammamu limanazili ridwani na wakakusudia kupata madaraja ya pepo kana kwamba muallifu hapa anasema maneno yanayofuata baada ya hizi beti naanza kukutajia madaraja ya pepo madaraja ya watu kuipata pepo kama vile anasema hivyo watayammamu limanazili ridwani kama vile anasema kwamba hizi beti zinazofuata hapa naanza kutajia manazili aridwani na manazili ridwan ni asuluk allati yunalu biha ar-ridwan asuluk allati yunalu biha ridwanullah maana manazili ridwan ni zile njia ambazo kwazo unaipata pepo ya Allah kwa hiyo wao wakakusudia kuzifuata njia zote zile ambazo zinazokupelekea wewe kwenda kuipata pepo ya Allah hawa ndio watu wema njia zote zile ambazo kwao au kwa njia hizo mtu anapata kuipata radhi za Allah ambayo ni aridwan wa hiya al-janna kwa hiyo as allati yunalu biha ridwanullah na Allah subhanahu na sura miongoni mwa sura anasema waridwanun min Allahi akbar waridwanun min Allahi akbar na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ndilo jambo kubwa kwa watu kulikimbilia waridwanun min Allahi akbar Alimamu Sidi rahimahullahu ta'ala kwenye hii beti ameelezea kwamba sifa ya hawa watu ambao ni wema fa innahum tajannabu turuqa shaitan hakika ya wao wamejiweka mbali na njia na njia za shaytan watu ambao ni wema werevu wenye akili wamejiweka mbali kabisa na njia za shaitani waqasadu ibadata arrahman na wakakusudia kwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala waqasadu ibadata arrahman فإنهم تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة ب ا د ة الرحمن تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان ومزيويكا مبارك ب س ن ج نجيا زوتي امبارك نزوك ينجزك ك ه س ا ومزيويكا مبارك نازو تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان na wakakusudia kwenda kupata njia za pepo na akasema vile vile tajannabu turqal jahim watayammamu turuqa subulan naim au subulin naim kwa maana ya kwamba wamejiweka mbali na njia za motoni watu wema wamejiweka mbali na njia za motoni watayammamu turuqa subulin naim na wakakusudia kuzipata njia za naim ambaye ni janna taraku sayiati wa amalu ala alhasanat wa amilu ala alhasanat wakaacha maovu na wakatenda mema hawa ndio watu wema kwa hiyo jiangalie katika nafsi yako mema unajiepusha mema unayafuata na maovu unaweka pembeni mabaya unaweka pembeni mema unayafuata au kinyume chake kwa hiyo ukijiona kwamba wewe mema ndio unayapa mgongo kwamba huyajali kabisa hapa ndio kuna kheri wewe ndio hukutaki kabisa lakini unakokimbilia wewe ni sehemu ambayo ni yashari basi tafahamu ya kwamba wewe si katika wale ambao sa'ida alladhina tajannabu subul rada fahumul ladhina akhlasu fi mashihim kasema hao ndio wale ambao kadi akhlasu kwa hakika wametakasa njia ya kutembea kwao njia ya kwenda kwao kwa Allah subhanahu wa ta'ala wao wameitakasa mutashari'ina bi shir'ati al-imani wameshikamana na sheria ya imani katika beti hii muallif rahimahullahu ta'ala amekusanya masharti mawili ya kukubaliwa amali katika beti hizi amekusanya masharti mawili ya kukubaliwa tendo la mja jambo la mwanzo kabisa al-ikhlasu lilma'budi ta'ala katika beti hii ameonyesha kwamba yatakiwa muislamu au yatakiwa mtu mwema mtu mwema yote anayetaka kwenda kwa Allah amtakasie Allah subhanahu wa ta'ala na ibada atakase nia yake na hili ni jambo zito sana alimamu Abdullah Tusturi rahmatullahi alayhi anasema kwamba yeye hajapata kuona kitu ambacho ni kizito katika nafsi kuliko kufanya ikhlas kuliko kuitengeneza ikhlas wengi wanaharibikiwa kwa sababu ya ikhlasi hakuna wengi wanapotea katika njia ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kukosa ikhlas wengi katika sisi tunaangalia mbele au tunaangalia hapa nitakula nini nitavuna nini nitapata nini lakini hawaangalii kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kule kuna malipo gani kwa Mola subhanahu wa ta'ala ndugu zangu al-Imam Abu Hatim rahmatullahi alayhi ni katika wanawachuoni ambao lahum mathalul a'la wana mfano wa kupigiwa wa juu kabisa katika maisha ya dunia katika maisha ya kuelekea akhira al-Imam Abu Hatim katika amali alizokuwa akizifanya alimamu Abu Hatim kana yudarris fi masjidi alikuwa akifundisha msikitini wake anafundisha durusi nyingi sana na alikuwa hajishughulishi mahala kokote hana shughuli zaidi ya kufundisha na alikuwa bize kupita maelezo bali katika maajabu ambayo aliyoyafanya ambayo yameandikwa kitarehe mtoto wake alikufa mtoto wake wa kiume alikufa wakamsalia na baada ya kumsalia akashindikiza jeneza msikitini atoka nalo anafika kwenye geti pale anaambia mpelekeni yuko zake ndani msikitini afanya ibada yake angalia mfano huu wa wazi kabisa nini wameona mbele hao mashe wameona nini wameiangalia akhira ikoje kwa hiyo hii dunia tajannabu subul rada wakajiweka mbali kabisa na njia za maangamivu إ خ ل الله كواتكاسين ا ف س ز ا الله عليه كان أ الناس وكان يحب الفقر ولكن لم يكن اختياريا الإمام أحمد إ م ا الي كوانا بين سانا كوانا هاري او فقير او مسكيني نحن يقوى كلا سيكم لانغوني مزيغو يا وفالمنا مالي زو وفالمي زنمويه ملانغوني ف ا بل كنا يوما من الأيام اللي أ ي ا م التي تيوى مزيغو بسا ومالي نمفالمي أ ك و ل ا لك س sehemu ya kusuhudia pale mtoto wake alimuona Abdullah baada ya hapo akachukua zile mali haliakuwa ndani maisha ni magumu maisha ni magumu kweli kweli akachukua mtoto ile mali halafu baadaye amekaa wanakula anawaambia mnafahamu ndugu zangu kilichokuja humu nyumbani wakasema hapana tufahamu na Imam Ahmad yuko hapa akawaambia leo hii baba yetu ameletewa mzigo mali kutoka kwa mfalme ambazo ni hizi hapa al-Imam Ahmad ghadiba ghadban shadida alikasirika kukasirika kukubwa sana halafu akamwambia utabeba masulia hizo pesa masulia gani aenda kanunue mchele akanunue gari akamwambia toka nazo nje usirudi nazo hapa ndani gawia watu wote unaowajua wao mafakiri lakini angalia leo hii Imam Ahmad tunamtamka kama vile alikuwa juzi nini walichokiona hawa sisi shida tujapata mashekhe bado hatujapata shida kabisa hatujapata kwamba matatizo ya misukosuko kimeisha hatujayapata sisi alimamu lbarbahari amekufa akiwa akiwaje alimamu barbahari imamu sunna amepigania sunna katika mji wake na watu wa mji wanamwangalia na wanamfanyia uadui amekufaje amekwenda kujificha porini katoroka umma unamtafuta baada ya dawa yake kuenea dhiki ile ilivyozidi ya kumtafuta na dharubu ile alikimbilia polini na umauti ukamkuta huko alizikwa na kijakazi lakini kijakazi kipindi kile anamzika majirani wanamuona na kijakazi anapomzika anasema baada ya kumaliza kuzika anamwambia tumeona watu wengi sana wamevaa nguo nyeupe ni wakina nani hao sasa mimi sijui niko peke yangu tu tajannabu subul arrad tukitaka wema mashehe sisi ni akhera haya yanayokuja mbele yanayokuja kutu sisi yani mambo madogo sana dhiki za kusoma dhiki za kimaisha hivi vitu vidogo tu na unaoweza kuvumilia wewe mwanaume unaweza kuvumilia kabisa maisha na misukosuko ya kimaisha unaweza kuvumilia lakini angalia akhira yako kwa Imam Saidi katika haya maneno ameonyesha kwamba beti hizi ameonyesha jambo la mwanzo ni kuitakasa nia ibada yako unayoifanya liifanye lillahi tabarak wa taala anaweza kustopisha kauli yako sasa hivi na jambo la pili pia katika beti hii na hii aliposema fahumul ladhina qad akhlasu mahallu shahidi ni wale ambao kwa hakika wametakasa nia zao alafu aliposema mutashariina bi shari'ati al-imani hapa ametaja ametaja sharti la pili la kukubaliwa amali iwe ni almutabaa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema mutashariina bishir'ati al-imani hali ya kuwa ni kushikamana na sheria ya al-iman allati bu'itha biha ar-rasul sheria ya imani ndio ipi ndio ile ambayo mtume ametumwa kwayo kuja kuifundisha na naomba niishie hapa kwa sababu naona kwa sababu leo nisikie mwanzo kuja kuendelea kwenye hii beti ya pili biidhnillah tabarak wa taala asalullah bimanihi wa karamihi أن يرزقنا علما نافعا وأن يعيذنا من الرياء والسمعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله صلي روته شيخ نعم عليكم طيب. طيب، الذين أخلصوا wale ambao wameitakaza. Ni chapa, chapa yako inaitwa